Lucoi cae probata cae crios. Lucoi presbeis ESTELAN tois probatois eireenen poiesai met auton diene eitus cunes labosi cae DIAPTHEIROSI Ta mora de probata sunecento tuto poiesai. Alla tis geron crios eipen, pos humine pisteuso cae sunoi ceeso, hopu kai ton kunon fulaton ton me ac nemestai u dunaton moi hoti udeitina asphaleias tes heautu gumnozenai, tois acatallactois extrois di horcon peis